บุ๊กทูสองดสมาชิกครอบครัวเชมาปู่ตาเซเนลสย่ายายเซเนลี เขาและเธอ y e s i ร y ยพ่อ Tevas แม่ m ม t n a เขาและเธอ y e s i ร y ยลูกชาย Sunus ลูกสาว ดุกตีเขาและเธอ Yes i ร je พี่ชาย น้องชายบร o ลสพี่สาว น้องสาวเซซัวเขาและเธอ Yes ir je ลุง อา นาเดีดป้า อา นาเตตาเขาและเธอกิสเรียเราเป็นครอบครัวเดียวกันเมสเอสเมชิมา ครอบครัวที่ไม่เล็ก šeima yra nemaža ครอบครัวใหญ่ šeima yra didelė